Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 12, 1944 Isinilang si Archbishop Ramon Argelia sa Batangas City. Naging pare siya sa edad na 25 at naordinahang obispo sa edad na 49. Naging auxiliary bishop siya ng Archdiocese ng Maynila Matapos ito, nailuklok siyang obispo ng Military Ordinariate ng Pilipinas. Makaraan naman ang siyam na taon sa panunungkulan, pinili siyang pamunuan ang Archdiocese of Lipa sa kanyang sinilangang bayan at naitaas sa pagiging arsobispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.